без підвалин добра і справедливості, степовий вихор переверне хижину пастуха і понесе світами, мов перекоти поле. Прийняти Христову віру, а бути християнином не одне. Прийми її, а може бути, осягнеш високу ціль, про яку говориш. Та я не стану хрестити поганина, щоб відкрити тільки ворота для його жадоби. Знову не розумію тебе, старче, що це значить стати християнином справді. Невже ж ти гадаєш, що я піду за тобою в пустиню? Невже ж цього вимагає від мене твоя віра? Ні, Володимире, не слід тобі тікати від людей. Навпаки, будь ти навіть у монастирі, я виправив би тебе у світ на бистрі хвилі життєвих вод, бо в тобі не тільки теперішність, але й майбутнє всієї руської землі, не те, що в мене. Я тільки власну душу спасаю, а не чуже добро. Потерчило рукою, зітхнув важко і задивився на захід куди клонилося сонце. Так гадаєш? спитав. Гей, чи чув ти, Великий князю, про Гордія, ватажка раті, який літ тому двадцять водив чималу дружину у Табарістан, як це вже було 43 роки тому? Чув, велику добичу привезли тоді русичі з чужини, а й Хазаринна відібрали її від них, як за першим разом. Так що ж? Гордій з того часу ще, значив, воду канув. Отже, бачиш, князю, цей Гордій, то я. Як? Ти, Олешич? Так, я. Я ходив уже тоді, перед сорока трьома роками тому в похід молодиком, і чудом тільки врятувався від засідок. Опісля ходив я ще й на Дербент, а там став ходити із Святославом у походи на хозарів, щоб помститися на них за знищення нашої буйної раці. Тоді називали мене ще моїм першим ім'ям Яромира. Перемоги й багатство спадали на мене, наче золотий дощ, і зростали мої гордощі. То й назвали мене Гордієм. Як такий, я зібрав свою власну дружину з поміж бродників, ізгоїв, печенігів та всякої голоти. Усі справжні, чесні борці рідної землі йшли за князями, а я собі осторонь. І бачиш, Святослав згинув, а я живу. Чи ж це не дивно? А якби я був згинув, а не він, ти не чув би від мене цих слів а Святослав ставлю би капище в Доростолі Переяславі на глум усьому християнському світові. Ось послухай. Одного разу ми здобули і пограбили якийсь город на берегах Каспія. Мої дружинники, наче дикі звірі, бушували по хатах, різали в пень старців, мужів, жінок і дітей, щадили тільки дівчат, щоб насититися їх красою. І під погідним небом Табарістану у літні душні ночі розвернулася оргія крові, сліз, вина, обжирства і розпусти. Я теж вибрав собі красуню, дочку якогось перського купця, та після п'яної ночі, коли над ранком сонце засвітило мені в очі, я знайшов її з серцем пробитим ножем її власною рукою, а довкола мене вже кипіла робота на всі руки. Мої дружинники несли мішками до човнів золоті, срібні, мідяні кубки, котли, дзбани, прикраси, поволоки, обиття, скринючки, зброю, одежу. І тоді раптом я побачив старшу вже жінку, яка підійшла до мене і вдивлялася в мене пронизливо, вперто. Ти, видко, рабиня з нашої землі, то я тебе заберу з собою на волю. А вона перехрестилася і каже Так, я з вашої землі, та з тобою не поїду, бо, спасаючи тіло, погубила б душу. Гордію, ти, видко, не з останніх, коли стільки дружини пішло на твій поклик аж сюди. У тебе видно голова, а в ній глузди. Тому поглянь, що ти накоїв. Ось тут жили погани, правда. Але чим же вони не люди? У них були матері, батьки, діти, був город, майно, багатство, праця, наука, спів, музика, смуток, радість, усе. А що ж залишилося тепер? Руїна, гній, кров, сором, нужда, смерть. І ти гадаєш, що нема у світі нікого, хто б зажадав від тебе за це рахунку? Є, є така сила. І то не твої прокляті ідоли, а великий Бог, який одною рукою тримає весь світ та знає найтайніші гадки людей бачить порошинку на крилі комашки, що повзе по травиці. Подихом цього Бога вихор, його голосом грім, його оком сонце, а гнівним поглядом блискавка. Не мине й тиждень, а на твоїх дружинників упаде проказа. Тримти, злодію, і покайся, бо горе тобі. Як живу, я не чув таких слів від нікого, і тоді раптом я зрозумів, що таке гріх, і від того часу я не мав ні хвилини спокою. Приїхавши додому, я подався до Корсуня, і звідти вернувся я тим, чим бачиш мене тепер. Я зрозумів тоді, що покута і віра це основи християнства, вони мусять іти з серця, а не тільки з уст. Пізнання, пізнання, шепотів князь, гей воно приходить не раз до самітної душі володаря, та він передовсім має обов'язки супроти інших. Ти ж сам сказав так, але володар теж людина, а хреститься або не хреститься людина, а не володар. Перед лицем Бога всі ми рівні. Скажи, чи в тебе інші руки, ніс, зуби, як у раба? Ні, але ум, знання, хоробрість. За ці прикмети ти став володарем Володимире. І ні ума, ні знання, ні хоробрості не вимагає від людини Бог. Це ж його власні дари, а він домагається тільки обрахунку, як ми їх використали. Понура задума налягла на князя. Він стискав кулаки, неначе у люті або якби просилу.